السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الحادي والتسعون لون حديث يا تسعين موجة kwenye <clears throat> hiki kitabu chetu Amdatul Mar'a na المؤلف وفقه الله تعالى ذكر عنوانا فقال كون الطلاق بيد الرجل لا يعني أن الأبواب مغلقة دونك يعني sheria kusema kwamba talaka iko kwa mwanamume haina maana kwamba milango ya talaka yote kwa mwanamke imefungwa ah yani ziko sababu za kisheria lao watazifuata yajuzu kwa mwanamke kuomba talaka hata mwanamume akakataa القاضي يحكم بينهما بالخلع القاضي يحكم وكفاني خلع نا كم وشيشة نمومي هذا هو ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة رواه أبو داود في إيه حديث مبكية أبو داود والترمذي إي حديثي لتنقليها <clears throat> يوم تلبو إليزا مسألة خلع نقوم kwamba mwanamke kutaka khulu ikiwa kuna sababu za kisheria fala bas na ni lazima mwanamume akubali ikiwa kuna sababu ya kisheria ni lazima mwanamume akubali khulu wala haruhusiwi kukataa lakini tu khulu haifanywi nyumbani lazima ifanywe mbele ya kadhi labud ifanywe mbele ya kadhi na kama ni sehemu hakuna kadhi basi imam imamu alqarya yule imam wa kijiji ifanyike mbele yake ikiwa yeye ndo anaupeleka mambo ya waislamu huko lakini kufanya nyumbani peke yao la yajuzu khulu haifanyiki mpaka mbele ya qadhi ثم ذكر حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس مكواك ثابت ابن قيس tulisema nyuma kwamba anaitwa Jamila binti Abdullah ibn Ubay ndo mke wa Thabit alipotaka mke wa Thabit ikhtalat minhu alijitoa kwenye ndoa ya Thabit kwa khulu huyu mwanamke alijitoa kwenye ndoa yeye na Thabit kwa kwa khulu alikuja kwa mtume alayhi salatu wassalam akamwambia mimi thabit la uibu fi diniha wala khuluqiha huyu mwanamume siwezi kumtia aibu pande ya dini na tabia na ni mtu mzuri pande hizo lakini amwambia lakinnani akrahu alkufra baada aliman lakini mimi nashindwa kumuashir thabit siwezi kumuashir siwezi kufanya ishara na yeye nitakufuru neema ya Allah ya mume yani sasa dawa mimi nataka kujitoa kwa sababu kama ni dini yako nayo kama ni tabia yako nayo lakini kimapenzi hajamtaka moyo wake yani hana mapenzi naye hawezi kutangamana naye kwa sababu hampendi ameshindwa moyo wake kumlainishia thabit radhiyallahu anhu na mtume swalla hakumlazimisha hakumwambia madamu huyu wewe umesema ni mzuri kwenye dini ni mzuri kwenye tabia maelzam mwanamume sengine za kuwa ni mzuri kweli khuluq yake dini yake lakini mwanamke akasema ha mimi hajanivuta hajanivutia moyo wangu haujafunguka naye خلاص kama hiyo ndo sababu mafu mushkila kwa sababu mwanamke ashakusema hivyo fil ghalib ina maana hawezi kumtii mume amchukia anamchukia na mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia hivi hakushindana na yeye akamwambia tu ujikomboe ujifidie kwenye hiyo talaka umpe thabit mali alafu akuache akasema atatoa ile shamba yake mtume akamuuliza utamrudishia ile shamba alikupa kama mahari akasema sawa akamrudishia na mtume akahukumu khulu amwache hii ndio kisa sasa kwenye riwaya hii ameirudia tena hii hadithi ili kuelezea ida yake mwanamke akipasha kuchukua khulu anakaa ida vipi kwa sababu kule nyuma hakueleza hakuimaliza hadithi mpaka mwisho mpaka kile kifungu cha idda طيب Mtume sallallahu alayhi wasallam faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam iddatahu haidha akamwamrisha mke wa Thabit akae haidhi moja akae haidhi moja al-asl al-asl mwanamke akiwatwa hukaa haidhi tatu hadha al-asl lakini khulu' ni kuwata kwa aina yake fulani si kuwata kama talaka kwa sababu talaq ni upande mmoja ndio huchoka na mwanamke ukaacha hiyo ndio tofauti yake lakini khulu ni pande zote mbili waeleana kuacha mwanamke ataka kuacha na mume akaridhia akakubali toka hadha huo ndo khulu lakini kwa sababu kuna tofauti baina yake na mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu akae haidha moja sio haidha tatu kinyume na talaka kwa sababu talaka الله سبحانه وتعالى سيما والمطلق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثلاثة قروء <clears throat> يعني أنا أنا قرأتات أنك قرأتات يعني حيض حيضتات القرو هو الحيض lakini mwanamke kisha kuchukua khulu anaambiwa akaidda haidhi moja hivi ndio nilivyohukumu mtume sallallahu alayhi wasallam قوله والبسمة اختلعت منه أي طلقت بفدية طلقت بفدية من مالها يعني أمي أمواشوا لكن كوكو يفديها amewachwa lakini kwa kujifidia na mali yake hiyo ndo maana ya khulu في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الحديث دليل على أن المختلعة تعتد بحيضة واحدة الحديث دليل على أن المختلعة من منامك لتك خلع لجتوك خلع تعتد بحيضة واحدة عدياك أكاي حيض موجة أكاي حيض موجة إلي kubaini kwamba kwenye kizazi kuna مين ama hakuna نوما malengo yake walaysat thalathana كالمطلقة ولا هكاي حيضي تاتو كامون يطلاق طيب ما الحكمة في ذلك ما الحكمة كونيني من يطلاق من بيوا أكاي إدى حيضي تاتو أن كون يخلع لأين طلاق لكن من بيوا أكاي حيضي موجا العلماء ومزنغمزية كهوس الحكمة في ذلك الحكمة نقوم المطلقة جعلت حيضها ثلاثا لتطول المدة حكمة يومبيو للواطوة أكاي حيثي تاتو إلي ولمدة ومريف عدة ربما راجعها زوجها إلي هوين katika kile kipindi cha idda Allah akajalia yule mwanamume na ndio maana katika idda ya hii talaq Allah subhanahu wa ta'ala alipoamrisha mwanamke akae idda ndani ya nyumba mumeo stoke hikma yake Allah asema la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra ili Allah atakuja kuzusha jambo atakuja kuzusha jambo yani raj'a amra yani ni ile raj'a ile kurudiwa ndio hikma akaambiwa pia idda kae pale pale bi al-khulu al-khulu تفوتي kwa nini kwa sababu alfurqa fil khulu mushtarikum baina az-zawj wa zawjati ridha huyo ameridhia kutukua kufidia na ule ameridhia kutoka kwa hiyo hapa hakutarajiwi kumrudia kwa sababu tayari kila mmoja ashakubali kumtoa mwenzake wa hakadha na ndio maana ilipokuwa khulu hakutarajiwi kurudiwa ikafanywa idda yake ni haidhi moja tu na hikma ya haidhi moja nini kuangalia baraatu rahim kama kizazi kina kitu ama hakuna na haidhi moja tu yatosha kujulisha kwamba kwenye kizazi hakuna kitu ama kwenye iddatu talaq kwa sababu kuna malengo ya mwanamume kumrudia lakini kwenye khulu hakuna malengo hayo hayako mwanamke atakutoka mwenyewe kwenye ndoa unatamaa kumrudia vipi hadha mambo lidhalik kwenye khulu ikafanywa haidhi moja na kwenye talaka ikafanya haidhi tatu kwa sababu aliyowatwa talaka raj'ia bado ni mke fi hukmi zauja aliyoachwa talaka raj'ia hukumu yake ni hukumu zauja mpaka awe baina na atakuwa baina vipi yani idda ikisha bila kurudiwa اذا انتهت العده ثلاثه حيض مكيت انها كرجيه ونمومه na hapo mwanamke sasa ndio amekuwa baina atakwenda kwao hadha huo ndio utaratibu kwa hivyo ndio hikma ikafanywa haidhi moja kwenye masala ya khulu na masala ya talaka ikafanya haidhi tatu kwa sababu kuna tamaa huenda mume akarudi kinyume na khulu khulu hakuna tamaa mume kurudi kwa sababu tayari mwanamke atakutoka na mume akachukua chake akamtoa wa hakadha hiyo ndio hikma ya kutofautisha baina idda hizo ثانيا استدل بهذا الحديث من قال بأن الخلع فسخ وليس بطلاق في حديث متقول يا هوجا بعض علماء وكسما خلع سيو طلاقا نفسخ خلع سيو طلاقا نفسخ معلوم هاي يعني مسألة خلافية فقهاء ومختلفيانا لا نخلاف ديف أدلة كلام بحث رد عطاء هي مسألة ديف ومختلفين علماء جمهور علماء جمهور العلماء وينجي ونونكم خلعني طلاق خلعني طلاق وذهب بعض العلماء وقسم لا خلعني فسخي سي طلاق فسخ النيني faskhi ni kuifungua ndoa talaka ni kuata kuikata na kuimaliza ama faskhi ile ndoa kuimaliza umeifungua saa yote utarudi utaifunga sasa khilafu iko hapa ni nini athari hii khilafu ina, ina athari gani ina matunda gani ina athari gani kwenye ahkam iko na athari kubwa kivipi tukisema khul'u ni talaq mwanamume akimwoa tena huyo mwanamke atarudi na mbili tu moja tukashatangulia kutoa atarudi na talaka mbili tu akimwata tena atakuwa ni ya pili sababu ya kwanza ni ile khulu tukisema khulu ni fasxi si talaq huyo mwanamke akija kiolewa tena na ule mwanamume atarudi na talaka zake tatu kwa sababu alimfasihi tu hakumwacha alimfasikhitu yani alimtenga kwenye ndoa kisha kamrudisha wazi lidhalika yakulu ibn qudama rahimahullah law khala'aha 100 marra law akamfanyia khulu hata mara 100 lakini akirudi kimoa tarudi na tatu arudi tena moja kwa sababu kwa sababu gani kwa sababu khulu si fasikh khulu ni fasikh si talaq kwa hivyo hata akamfasikhi mara 100 akirudi akimwoa tena yule mwanamke atamwoa atarudi na talaka tatu haturudi na mbili kinyume tukisema kauli ya jumhur kwamba khul'u ni talaq tukisema khul'u ni talaq basi akirudi akimwoa tena baada ya khul'u akirudi akimtaka tena kimoa atamwoa atakuwa amerudi na talaka mbili moja ishatangulia kuitoa kama khul'u wazi hii ndio khilaf na hiyo ni athari yake na ni masala marefu na adilla karibu zote za fanana manake wote wawili jumhuri na hawa wengine wote wamestadili na hadithi ya ibn Abbas hii hii hadithi ya ibn Abbas hawa ndo dalili yao na hawa wengine waliosema khulu ni fasakh wamestadili na hadithi hii hii ya ibn Abbas na hii hadithi imebeba hoja zote mbili hawa wamesema madamu mtume amehukumu akae idda moja hii ni dalili ya kuonesha kwamba khulu si talaq kwa sababu kama khul'u ni talaq mtume angemwamrisha idda ya walioachwa ambao ni thalatha hiyo angemwambia kaa haidhi tatu kwa nini amemwambia akae haidhi moja kwa sababu hii si talaq hawa ulama wamesema hivi na jumhur nao nasema hadithi hii ya ibn Abbas imetufidisha kwamba khul'u ni talaq kivipi mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza huyu mwanamke atarudina alaihi hadiqata utamrudishia shamba yake aliyokupa kama mahari mwanamke akasema naam tamrudishia Mtume swalla sala akamwambia Zaid akamwambia kweli Thabit ibn Qais akamwambia iqbali alhadiqa wa talliqha tatliqa akaita talaka kwa lafzi Mtume swalla sala amwambia Thabit iqbali alhadiqa chukua shamba yako watalliqha kumwambia fasikha watalliqha tatliqa na umwache talaka yake alafu mwisho wa hadithi mtume akamwambia mwanamke nenda kakae haidhi moja sasa hapo ndo kuna utata huko miita talaq huko amemamrisha kakae haidhi moja na ndio maana khilafu ikawa tawil ndefu wote wameshika hadithi moja wote wameshika hadithi moja على كل حال على كل حال الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور الذي يظهر والله أعلم قول الجمهور أن الخلع طلاق أن الخلع طلاق وليس بفسخ طيب itabidi تبتعيش kujibu ishkal sasa jumhur eh, dalili yao ni kwamba nini alimwambia watalliqha tatliqa yita sarahatan talaq sasa mbona ameambiwa akae haidhi moja kama idda hapa ndio tutafute tarjih tarjih ukitazama vizuri siku zote kitu kikija swarihi kwa tamko lake swarihi huwa kina nguvu kuliko kitu kilichokuja bil maana au bil mafhum siku zote kulingana na kurajihisha adilla sawa sawa tamko na fasakh halikutaja kwa mwe hapa kwenye hadithi tume alimwambia thabit talliqha tatliqa talliqha tatliqa swarihi kwa kalima hii ina nguvu kuliko kusema mafuhumi mafuhumi vipi madamu amemwamrisha akae haidhi moja hii yamaanisha kwamba ni fasakh unaona mafuhum hapa kuna sarih kilma sarih ni bora kuliko kilma cha mafhum huko haikutajwa fasakh imetajwa nini idda wakastambit wakatoa kwenye ile idda kwamba hii inamaanisha kwamba hii ni fasakh si talaq na kumaanisha na kitu sarihi kwenye lafzi yake ni kwenye tarjih ulama wanarajihisha ile kuja saraha wazi talliqha tatliq hiyo ni moja ثانيا ulama wasema hapa hali ya hii khul'u ni tofauti na hali ya talaq kivipi talaq kuna maslaha pale ya raj'a ndio maana muda wa idda ukarefushwa ili apate fursa ya kurudi mume lakini kwenye khulu hakuna nia ya raja mwanamke atakujitoa hata kitena na mwanamume akaridhia hapo kuna tamaa kurudia mwanamke mwanamume akisha mwanamke mwambie niata ndio kujikomboa nijinitoe kwako huyu mwanamume huwa hafikiri tena kumrudia kwa hivyo maslaha ya raja hapa hakuna na ndio maana mtume hakuona haja kutoa hedhi tatu akamwambia kaa hedhi moja kwa malengo ya kuangalia kwenye kizazi kama kuna kitu kwa hivyo ilipotofautiana hali ya talaq na hali ya khulu' ndio mtume akaongeza idadi kwenye talaka akapunguza idadi ya idda kwenye khulu sio kwamba kupunguzwa idadi ya idda kwenye khulu ni dalili kuonesha si talaka ile imepunguzwa kwa hikma ya kuangaliwa mimba au iko mahakuna ndio hikma yake lakini kwenye talaq muda umefanywa mrefu lianna fihi maslaha shar'iyya wa hiya ar-raj'a amma kwenye khulu hakuna maslaha hayo yanayotarajiwa ina faida gani kwa idda tatu hakuna faida ndio maana mtume akaamrisha idda moja tu ili kuangalia kizazi sasa kiko kitu ama hakuna ama wao kurudiana hakuna tamaa na ndio maana idda ikafanywa moja kwa hivyo kupunguzwa idadi ya idda sio dalili kwamba si talaka tena ni fasakh kupunguzwa dalili ya idda eh, kupunguzwa idadi ya idda ni dalili ya kuonesha kwamba hali ya talaq ni tofauti na hali ya khulu ndio ndo maana yake na ndo maana hapa ikatafuta baraatu rahim kwa hedhi moja na kule kukae kwa hedhi tatu kwa ajili ya maslaha huenda akamrudia akamoa akamrudia kwenye ule mwanamke kwenye ndoa yake ama kwenye khulu hakuna maslaha ya raj'a idhan hakuna faida ya kurefusha idda hiyo ndio sababu ya kupunguzwa idadi sababu ya kupunguzwa idadi sio kwamba ni kutofautisha kwamba hiyo si talaq au ni fasq kama wanavyosema hawa baadhi ya ulama lakini ni masala khilafia itategemea mwenye kadhi atakavyohukumu lakini hadha alladhi yadhhar wallahu a'lam anna arrajih anna alkhul'a talaq وليس بفصل والعلم عند الله تعالى na athari ya hii khilafu khilaf nimemwambia tukisha kurajihisha mathalan kwamba khul'u ni talaq kwa hivyo mwanamke akijifanyia khul'u itahesabiwa moja mukakaa pengine miaka minne mitano mukaona murudiane tena muoane tena upya sawa haina shida pengine mwanamke akakaa akaona ah mimi mtakurudi kwa mume wangu leo nilimfanyia khulu yajuz haina shida atakuja mpose tena muoe tena lakini akirudi kumuoa tena atarudi na talaka mbili tu kwa sababu moja shaitoa kama khulu atarudi na talaka mbili wa hadha qaul jumhur ahli alilm lakini kwa kauli hii nyingine atarudi tena na nga tatu kwa sababu ile ile khulu si talaka ni fa ni fasq ni fasq hiyo ndio tofauti athari ya khilaf kwenye hukumu نعم ثم ذكر بعد ذلك حديث ثوبان حديث تسعين نميلي حديث تسعين نميلي كن عنواني أسمى مؤلف وفقه الله تعالى احذري الوقوع في الأعمال جهذاري أي منامك usije ukaingia kwenye عمل التي تمنعك ambao ile amali itakunyima atamattu bi raihati aljanna kusikia harufu ya pepo yani huyu mwanamke hata kama ataingia peponi hata kama ataingia peponi lakini atanyimwa harufu ya pepo atakuwa yuko peponi lakini haisikii harufu yake na bila shaka kitu kiwa kizuri utamani kusikia na harufu yake waonaje wewe uweke tib unyimwe harufu watu usikia wengine usikii huwezi kusikia raha wataka naye pia unuke usikie ah, hii mzuri alafu na watu wa, usikie lakini watu waisikia wewe huisikii yule yeka utasikia udhia hutaona raha hata kama umeipaka ile tib alaysa kadhalik hadha kwa hivyo mwanamke ajihadhari kunyimwa harufu ya pepo hata kama ameingia peponi huenda akanyimwa harufu ya pepo kwa sababu ya madhambi fulani ameyafanya dhambi lenyewe atalitaja hapo kwenye hadithi qala watudkhiluka an-nar na huenda ilo dhambi pia usipoingia peponi litakutia motoni watudkhiluka an-nar yani litakutia motoni litakutia motoni maalum muwahid mtu kama atakufa na tauhid ni sawa mwisho atamalizikia peponi madamu amekufa na tauhid bila ya shirki hata kama ataadhibiwa na hili dhambi kwa muda thumma baada dhalik ataingia peponi thumma baada dhalik ataingia peponi lakini huenda akachomwa na dhambi hili kwa sababu amelifanya lakini haina maana atakaa milele haa si kafiri hii ni kabira min kabairu dhunub na lao ataingia motoni na hii kabira basi hatokaa milele madamu hajafanya shirki hii ni jambo maalum kwa hivyo huyu mwanamke kuhukumiwa moto ni kwa sababu ya dhambi alolifanya na pili si kwamba atakaa milele ha yani lao ataingia motoni basi madamu amekufa na tauhid siku moja atakuja kutoka arudi peponi arudi peponi kwa hivyo ina maana hili dhambi litakuweka mbali hili dhambi lenye kukuweka mbali na pepo lenye kukuweka mbali na harufu ya peponi ikiwa harufu isikii sasa na, na pepo yenyewe eh la shaka pepo yenyewe itakuwa ni mtihani pia kuingia kwa hivyo hili dhambi la kutuonya au la kumuonya mwanamke si dhambi la kufanya tasahul wala kutukulia matezo طيب قال وتدخلك النار يعني sio abadiyan insha Allah taala ikisha ile madhambi kusafishwa nayo atarudi atiwe peponi na aendelee kuneemeka kama wengine lakini mwanzo ataingia motoni kwa sababu ya ile dhambi au huenda Allah akamsamehe manake sahibu al-kabira kwenye mashia lakini ajue ni sababu katika sababu za mtu kutoa motoni ni kufanya dhambi hili an thauban radiyallahu anhu qala an thauban radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم يسمى أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس mwanamke yoyote akimuomba mumewe talaka fi ghairi ma bas bila ya matatizo yote hana shida yoyote hana shida yoyote yule mume hamsumbui hamtesi hamdhulumu na akaamua hivyo hivyo kuomba talaka faharamun alaiha raihatul janna ni haramu kwake yeye harufu ya pepo yani hatoisikia hatoisikia imma kwa umbali yani ni mbali kiasi hawezi kuisikia wazi na pia huima akanyimwa tu ile harufu imma akanyimwa tu ile harufu mimbab alkhizi ya hili dhambi kwa hivyo Allah Allah hili ni dhambi la kukufanya mtu aingie motoni maana yake ikiwa uko mbali na pepo kiasi uwezi kuisikia harufu ina maana uko mbali bila shaki na utanyimwa kuisikia ile harufu kwa sababu pepo ina harufu hisiyan kihisi yasikika kabisa ina harufu na hiyo ndio tunavyoamini sisi ahlus sunna wal jamaa as-salafiyun kwamba pepo iko na harufu bihithu yasikiwa harufu yake Allah amewasikizisha waja wake na wataka na ni katika sahaba aloisikia harufu ya pepo ni Anas ibn nadhr radiyallahu anhu huyo ni ammi yake Anas ibn Malik huyo sahaba wakati wa Uhud aliuawa alisikia hisiyan harufu ya pepo kabisa Allah alimruzuku akaisikia na huyu sahaba subhanallah kisa chake kilikuwa ajiba jiddan alighibu kwenye vita vya Badr hakuwahi kuhudhuria Badr akasikitika sana akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wajua vita vya Badr si kwamba ni vita vilipangwa ha mtume alituma jeshi ende ikashike ule msafara wa Quraysh wachukue zile bidhaa alitokanazo Sham lengo lilikuwa kwenda kuushika ule msafara kukatia njia usiende maka basi ndio akatoka kiasi wale wakapata habari wakajipanga kivita wakaja sasa vita vya Badr vita viliungana vili mbele mbele havikupangwa kutoka Madina sasa watu wengi hawakujua ni vita waliona ni kwenda kushikwa msafara kutekwa kisha kukageuka kwa vita hadha huo lakini Uhud ilipangiwa sasa Anas ibn Nadhr akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam mimi nasikitika sana sikuhudhuria Badr ya Rasulullah lakini لو قدر الله قتالا بعد اليوم لو الله تقدريا vita vingine baada ya leo kutokea vita vingine la yarayanna Allah madha asna sitakusema mengi wala kujisifu ah na kuambia ya rasulullah na muahidi Allah ataona nitafanya nini kisha siseme atafanya nini lakini aliweka ahadi kwenye moyo ukweli kana sadiqa ma Allah akasema لئن أبقاني الله إلى الغزو القادم لا يرين الله ماذا أصنع الله سبحانه وتعالى أتاونا من تفنيني kwa hivyo vita bas Allah akapitisha muda kidogo alhamdulillah akaleta ghazwat Uhud Anas ibn an-Nadhr akaako vitani sasa maalumun uhud waislamu walipigana kuna kipindi waliwasukuma wale makureishi kufar thumma ilipokuja saria ya Khalid kuwatia nguvu wakakimbizwa Waislamu wakakimbizwa wakakimbizwa alikuwa sasa anaenda kumhami mtume asimalize wakarudi nyuma sasa Anas alipoona masahaba rudi nyuma warudi nyuma rudi nyuma akasema Allahumma inni abra'u ilayka mimma sanaa haula mimi najitenga na wanayofanya haa kwa nini nakimbia nakimbia nini anakimbia nini hakuna mimi sikimbii akakita pale pale peke yake mpaka saada amwambia saada ibn ibn Ubada ashangaza amwambia Anas yani angalia mbele kwa jeshi zima akasema niwache bwana akamwambia wallahi ya Saad inni la ajidu riha aljanna duna uhud mimi naenda kuingia keti kimbia kama hao rudi nyuma wazi hii ndo ahadi alimuonesha Allah nitakuona nitamuonesha Molangu alimuonesha kweli ndio hiyo na Allah kampa thabat akachukua upanga kaingia kwenye umma mzima طبعا atauawa hawawezi lakini hakurudi nyuma akaingia mpaka rayo hadithi asema baada ya kuuawa atafutwa uko wapi asema fawajadnahu qad mathalu bi wamemchana chana pasua matumbo wamempasua uso hakutambulikanwa nani atafuta huyu nani huyu nani huyu nani qala lam ya'rifu ahad illa ukhtuhu bibanani akatukula ukhti yake ukhti yake sema simuoni ndugu yangu wapi akaenda akaoneshwa ile maiti hamuoni uso haoni chochote amekatwa katwa akamtambua kwa kidole cha mwisho hiki akimwangalia kidole cha mwisho alikuwa na alama fulani akasema ndiye huyu ndugu yangu lakini mahali shahid nini inni ajidu riha aljanna duna uhud nasikia harufu ya pepo iko pale kwenye jabal uhud pale mimi naenda kuingia na akaenda kaingia wazi hadha idhalik pepo ina harufu sasa waonaje wewe unyimwe usisikie harufu ya pepo utakuwa na raha gani wala shaka anna hadhi wa'id dhambi yenyewe nini kuomba talaka kwa mume bila ya sababu yoyote hili ni dhambi kabira min kabairi dhunub na ni dhambi kubwa na halikengemewa moto isipokuwa dhambi kubwa halingekemewa kwa moto isipokuwa dhambi kubwa na ndio maana ikatajwa hasikii harufu ya pepo yani atasikia ya moto tu mambo ya motoni kwa hivyo ina maana atakuwa mbali na pepo bihaifu mpaka hasikii harufu yake na pepo ina harufu kwa hivyo atanyimwa harufu ya pepo waliaadha billah allahumma illa atubie kabla ya kufa au atubie kabla ya kufa kwa hivyo alhadith yadullu kuonesha kwamba hili ni dhambi lenye kukuepusha na pepo na kukuweka mbali na pepo mpaka harufu yake usisikie na kukuingiza motoni waliaadhu billah kwa hivyo ni jambo ambalo kwamba yataka wanawake wawe na hadhari nalo na ni jambo ambalo kwamba yataka waelewe limekuja makemeo kama hayo bali ni katika asbabu dukhuli nnar ni katika asbabu za kuingia motoni kuomba talaka kwa mwanamume bila ya sababu lenna fiha mafasid kathira itarattaba alaiha mafasid ndoa ikishakivundika sasa ni balaa tupu utalea vipi utanini pengine kuna watoto au hata kama hakuna lakini khalas nyozi zisizoeana alafu kutengana alafu kidha yakun fi suuba fashaddada sharia fi hadha na ndo maana sharia ikashaddid ikaweka misimamo mikali kwa wanawake kama hawa saa zote kidogo niache nipe talaka yangu nipe talaka yangu hadha safa huyu ni mwanamke safihi ma yaqil ma yakul mara nyingi ana usafihi ndio mbio na kimbilia ataka kuwapa pasina sababu ya msingi watu hugombana kwenye ndoa akakosana khtalifiana hadhi adi lakini hiyo haina maana ndio wewe uombe talak alashana mختلفiana na mumeo kwenye masala au mmezozana kwenye jambo fulani sasa ndio wewe uitishe talak hada majuza kwa hivyo ukiitisha ile talak kwa mume wako pasina sababu yoyote na yeye ikakadiriwa akakuacha ikakadiriwa akakuacha basi ujue uko matatizoni ujue uko matatizoni Allahumma illa mwanamume sikuache apuze apuze hilo jambo lakini wama dhalik ma yajuz pia kumuitisha ma yajuz kumuitisha kwa sababu haya makemeo yame Naam haya makemeo yamefungwa tu kwa kuitisha manake hadithi sema ayu mamra'atin sa'alat kuitisha tu mume ajibu asijibu ukiitisha tu hata kama mume hakukuacha hilo dhambi litakusababisha ungie motoni kaifa kikuacha baada ya kuitisha ashad bila shaki قوله aliposema fi ghairi ma bas ay biduni shidda wa dharar mwanamume hajakudhuru hajakuonesha shida hajakuonesha uzito eh hadha ma yambaghi wama yasluh haifai kuomba talaka ikiwa mwanamume haja kufanya lolote la kusababisha kutukua talaq فالله الله في هذا ينبغي على المرأة أن تحذر لسانها ukimuitisha mwanamume talaka hata kama hajakuata wewe umekemewa kwenye hii umeingia kwenye makemeo ya kwamba hautosikia harufu ya pepo wala hata mume kama hajakuacha kwa sababu hadithi imefungwa na kuuliza saala tu ukiuliza talaka hata kama hakukuacha utaingia kwenye makemeo ya kwamba hautasikia harufu ya pepo umdhuru ikhwana haya mambo yalivyo mazito na undhur namna gani mwanamume mwanamke kilma hichi kiko sahali kwenye ulimi wake nipe talaka yangu nipe talaka yangu niwate nenda kule wa hakadha fahadha min aljahl bila shaki huyu mwanamke na maana ni jahila ma ma ta'i alumur fama الأمور hadha thaniyan katika fawaid za hadith wa fihi alwa'id alshadid lilmar'a allati tatlubu ذلك hadithi imeweka makemeo makali kwa mwanamke anayeomba talaka nayo ngiani wa huwa tahrimu raihatil jannati alaiha ataharamishiwa kusikia harufu ya pepo na ikiwa harufu haisikii ina maana hatongia yani ikiwa harufu haisikii ina maana atakuwa yuko mbali mpaka kuingia kazi mpaka kuingia peponi hatoingia yani mpaka achomwe kwanza ndo maana yake wal billah ثالثا katika faida za hadith وفيه جواز طلب المرأة الطلاق من زوجها hadithi vile vile yajiuzisha kwamba yajuzu kwa mwanamke kuomba talaka kwa mumewe idha wujida albasu wal madharra na hadithi inasema fi ghairi ma bas ikiwa hakuna madhara lakini madhara yakiweko yajuzu sasa aombe talaka ndo maana hadithi iki akiomba talaka pasina sababu yoyote pasina taabu yoyote hajapata shida yoyote huyo ndio alokatazwa kuomba talaka lakini mafumi yake ni kwamba lau wujida albas wa wujida almadarra yajuzu sasa aombe talaka kwa sababu ya yale madhara yaliyoko wazi kwa hivyo kuna mambo fulani lau mwanamke atatokea kwenye ndoa yake hayo mambo yajuzu yeye sasa kuitisha talaka ama kuitisha hivi hivi tu bila sababu yoyote ya msingi mayajuzu kwa mfano kama idha karihat akhlaqa zawji zawjiha kwa mfano amechukizwa na tabia za yule mwanamume na tabia mbaya kusema kweli pengine mvutaji sigara nuka eh tabia mbaya au ni mraibu akija kimuamala na muamil na qaswa kwa sababu ni mraibu au kwa mfano muamala wa mume yuamilha bishidda yani akiamiliana na mwanamke ni mabavu tu bari tu nguvu tu hakuna upole hii ni sababu ya kuomba talaka bila shaki au kwa mfano mwanamume ako sari'ul ghadab anakasirika haraka sana kidogo chapanda hasira hii ni sababu ya mwanamke ya juzu kuomba talaka bila shaki au kwa mfano yasubbuha biadna shay amtusi mwanamke kitu kidogo tushamtukana alama tukana akamtukana eh hii ni sababu ya mwanamke kuomba talaka bila shaki au yuatibha biadna shay au anamkosoa akiharibu kitu kidogo mwanamke ah wewe bwana umezidi wewe wewe hujui kufanya lolote hujui kupika hujui kupua hujui kuosha hujui lolote saa zote analaumu eh hii ni sababu pia ya mwanamke kuomba talaka kwa nini lianna hadhihi madhara fi qalbiha tamchoma moyo mwanamke na muumiza sana moyo wake kimwambia mambo kama haya kwa hivyo ikiwa mwanamume ana tabia chafu kama hizi na ni mwingi wa hasira au saa nyingine ni wanamkono akampiga kwa nguvu sio kumpiga ile kisharia anamtandika sasa la shaka hizo sababu yajuzu lilmar'a kuomba talaka yake la basi akiomba hapo wala hatoingia kwenye hii makemeo au vile vile ikiwa mwanamume ni mpungufu wa dini tabia yake mzuri muamala wake mzuri hamsumbui hamdhulumu hamnyanyasi mwanamke chochote yuwa muangalia vizuri kabisa ila yake tu ni mdhaifu wa dini mwanamume kwa mfano haswali kwa jamaa haswali jamaa anaswali nyumbani kila saa la shaka hii ni sababu ya mwanamke kuomba talaka mafi mushkila لأن هذا فسق eh kusali jamaa kusali kusali mwanamume kusali nyumbani kutohudhuria jamaa hadha fisq bila shaka ni ufasikh وفيه وعيد شديد ويكيما نموما يترك الجماعة لا شك هنا سباب حتى كما نتبه ياك مزوري مبول كذا مدام صالي نباني يجوز منامك كسيما سيوزك كواليو نو لا بأس إن سباب ياك شريع يييك ومبطلاق ولا بأس بذلك أما أكمنيما حقوق ذاك مثلا أممنيما نفقه أمبكولا أمتمي مصروف أمبكسوه hamtumii mapesa ya kununua nguo hii ni sababu ya mwanamke kuomba talaka ya kisharia wala hana madhambi akiomba talaka kwa sababu kama hizo ya mwisho katika faiza hadith wafihi annaha kabira min kabair adhunub kuomba talaka ni katika madhambi makubwa bidalil yamekemewa na moto lam yarih raihat aljanna hatoskia harufu ya pepo yani mbwa motoni motoni mwanamke ndo maana yake lidhalik katika kitabu cha al-Hafiz Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah al-Shafi'i rahimahullah aliandika kitabu ndani yake akakusanya kabairu dhunub nyingi kwenye hicho kitabu akakiita az-zawajir an iqtiraf al-kaba'ir hicho ndio jina ya kitabu azawajir an iktiraf al alipofika kwenye dhambi la al-hadiya baada al alipofika kwenye madhambi 280 alipofika idadi 281 akasema sualul mar'a talaka zawjiha ni mwanamke kuomba talaka kwa mumewe bila sababu hilo ni dhambi alilitaja rakam 281 katika kabair adh akaingiza kwenye kitabu chake cha kabair adh-dhunub kwa hivyo hii yaonesha kuomba talaka kwa mume bila ya sababu yoyote ni kabira min kabair adh-dhunub faltahdhar almar'a an hadha na adhibiti mlimi wake sio saa zote tukule hiyo kama silaha ya kumpiga nayo mwanamume amemwona pengine ule mwanamume ni ngumu amwache kwa sababu pengine amezana naye kwa sababu pengine yuwafikiria mambo mengi basi ashaona yule mwanamume ni mzito kumwacha basi saa zote mkera niache niache kwani sitopata mwingine kwani nikiolewa na wewe nikiwatoa na wewe ndo umur kathira hadha نوع من السفه bila shaki wewe umekadiriwa kuolewa na huyo huyo mwingine mbona akuja kukuoa huyo mwingine unasema kitoka hapo utakwenda kwake kwa nini asije yeye mwanzo alikuja huyo kaolewa na huyo usishindane na aqdarullah subhanahu wa ta'ala الله سبحانه وتعالى كتب المقادير وكتب كل شيء وهذا كما هكونا سباب يويوت لا سباب يكي خلق كتابية أو سباب يكي مومبيل بيا سباب يكي مومبيل كي باتكانو يجوز kwa mfano mwanamume akiwa innin hawezi kufanya shughuli ya, ya, مثلا jimaa mathalan hawezi maridhi yajuzu mwanamke ende kwa kadhi aombe khulu aombe talaka la ba'sa bidhalik kwenda kuomba kuachwa na mwanamume limadha lianahu ana madhara khilqiyan kimaumbile hawezi au kitabia ana tabia mbaya hapendi tabia za yule mwanamume tabia zake mbaya ulama wanasema kwa mfano كأن يشدد عليها في الوط كأن يشدد عليها في الوط كما أم أفني جماعنا إيه سانا سازوت هي تك جماعته سازوت إشكال تكون إشكال سأسمع نامك تقول هنا شغلة تانية كشغلة كشغلة زينة كل مرة هي تكجمع كل مرة فيكون في صعوبة نبغينا نامك ما يطيق خارجي ففي هذا بس لا بأس يكون بطلاقة أتفوت نامك بعدين ما يتبيه كما هي لابد هو عنده وكويزا كو كويندانا فيزوري نبغينا هو نامك يعني ضعيفة ما تطيق الجماعة كل مرة كل مرة فيكون فيها مضرة بس هذا لا بأس يكون مشدد كوني جماعة فيها لا بأس كوامبا طلاق وسبب لا تيق هويزي هويزي نعم فلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فجينا ونمك يكون ضعيفة فما يطيق الجماع كل يوم اثنين مرة ولا ثلاث مرة ولا أربع مرة فيكون فيه مشقة أما إلى معتاد إلى كويدة فلا بأس بذلك ولا يجوز نايق أنك وامبا طلاق وسببك كما هي نعم ثم hadithi ya 93 ameelezea ni hadithi fupi jumla moja mbili ameelezea kwamba kuomba tabia ya kuomba talaka ama khulu ni tabia ya nafiki ni tabia ya wanawake wanafiki ndio wana tabia ya kuomba khulu ama talaq yani bila sababu an thauban radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي صلى الله عليه وسلم أسيما المختلعات وينيكو ومبخلعو هن المنافقات حاوني والنافق يعني إذن تبيع ذا نفاق مدامك يكو ومبخلعو هي طبيعة يا نفاق سير طبيعة يا إيمان مؤمن مدامك مؤمنة حاوم بطلاق يعني مدامك مؤمنة حاوم بطلاق بلا سباب حاوم بخلع بلا سباب اللهم إلا كيكو باتكانو سبابو كما هيزا nilowatajia bila sababu yoyote basi yatakuwa na sifa نفاق رواه أخرجه الترمذي في حديث من مبكية الإمام الترمذي رحمه الله لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف إيه هيك صحي حديث ضعيف إن علم بيلي فيه جهالة وفيه ضعف kuna marai majhul na kuna marai wa hadith hapa ni dhuafa lakini hata kama mdhaifu inatosha hiyo hadithi iliyotangulia kwa, kwa kukemea kama katika makemeo hiyo hadithi ya, ya juu yatosha kwamba hatosikia atanyimwa harufu ya pepo hatosikia harufu ya pepo hii ni makemeo yatosha kwamba mwanamke aogope dhambi kama hilo kwa hivyo hii hadithi yaonesha kwamba المرأة التي تطلب طلاق زوجها أو تطلب الخلع بلا سبب فهي من علامات نفاقها فهي من علامات نفاقها يعني كتك علامة زون في فيكيوك لكنه حديث ضعيف لكن ما كميو يلكويا كوان بايه هتسكي هرفيا بيبو هايو مكوبو زايدي كليو كوان بايه نفاق كليو كوان بايه كوان بايه نتبيه زا نفاق هايو مكوبو زايدي na hiyo yaliyotangulia huwa hadithun sahih la ishkal alayhi naktafi bihadha القدر إن شاء الله تكون هapa إن شاء الله تعالى hapo hicho kilma cha nitakutanabaisha kitu unaona kama zinaweza kueleweka makosa eh hicho kilma cha lam yarih raihat aljanna yani kharijaha kharijaha kwa sababu pepo yasikiwa harufu min ba'id na mtume صلى الله عليه asema wa inna rihaha la tujadu min masirati kadha wa kadha yani ba'id sasa kile kipindi kwenye arasatul qiyama watu kisikia harufu pepo yeye hatoisikia lakini akisha kuchomwa na ile madhambi akiingia peponi atasikia kwa sababu sasa yuko peponi hana tena adhabu kwa hivyo atanyimwa harufu ya pepo kipindi akiwa nje hajaingia ile peponi maana pepo harufu yake inasikiwa mbali sana sasa watu watakuwa kisikia yeye haisikii kwa sababu ana haya madhambi hajasafishwa nayo lakini baada ya kutiwa motoni akasafisha nayo akarudishwa akaingizwa peponi hapo insha Allah taala atasikia kama wengine tulikuwa nitakurakibisha hicho kilma maana nimekitamka makosa kwa hivyo hiyo ndo maana sahihi ya hadithi yani akiingia peponi atasikia baada kwamba asashafishwa asashafishwa lakini akiwa nje asubiri kuadhibiwa jaenda motoni hatosikia harufu ya pepo kwa sababu harufu ya pepo yujad min masirati kadha wa kadha bali kabisa lakini madamu ataingia motoni asafishwe basi alhamdulillah atakuwa sasafishwa akiingizwa peponi atakuwa kama عند ذاك إن شاء الله تعالى نعم